Մի կարծեք, թե ես եկամ Մովսեսի օրենքը կամ մարգարենների ուսուցումները ջնջելու, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու ասում է Տերը, եւ մենք པարզ մահկանացուններս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին եւ նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո խոսք քրիստոնյաների համար առանցքային եւ սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչ տանգիր գիտենք նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծու ներշնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող եւ սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ քրիստոնեական իմաստով Սուրբ Գիրքը սրբազան մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն եւ եւ իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք Տերմինը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, Թարգմանությունն է հունարեն Biblos բառի, որը թարգմանվում է գիրք, շարադրանք։ Գիրք կամ գրքեր անվանումը Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս 5 կտակարանում, իսկ Նոր կտակարանում Քրիստոսը եւ առաքյալները 5 կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր եւ գրություններ։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրությունների եզրը, որն օգտագործում է նաեւ Պողոս առաքյալը։ Աստվածաշունչը բաղկացած է հին եւ նոր կտակարաններից, Հին կտակարանը համարվում է նաև հрьяանների Սուրբ Գիրքը։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը եւ Մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ։ Իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո եւ նվիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու դասու սկզբունքների շարադրմանը ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, որ իբր հին եւ նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն Աստվածաշունչ Մատյանը, ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ, Բարեկամներ, թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի փոխտեսուչ Տեր Գաբրիել Քահանա Վարդանյանը։ Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ Գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների եւ առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաեւ Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին եւ նոր կտակարանների կամ հին եւ նոր ուխտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուխտերն էլ ըստ քրիստոնյա հայրերի ըստ հայ առաքելական եկեղեցու եւ ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտած չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծո կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է ի պատկերով եւ նմանողությամբ։ Մենք 5 տակարից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել եւ մարդ Արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել։ Եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք, կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք 5 տակարից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք 5 կտականից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք 5 կտականից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն Աստված 5 կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, սпасված Մեսիան։ Եվ ես ցեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, ամբողջ Սուրբ Գիրքը մարգարեություն մարգարեություն է։ Մարգարեությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ Արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է։ Ասում է կնոջը եւ քո սերնդի եւ նրա սերնդի միջև ճշնամություն պիտի դնեն։ Դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկությանը ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ 5 կտակարանը մեզ կարծես բարձաձայն աղաղակում է ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելու, որ Փրկիչը եկել է։ 5 կտակարանը մարգարեների միջոցով, ինչը որ ասված է, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, Հայտնության գիրքը, Հովանու Հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Այսինքն, երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչեւ Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն 5 կտականի առաջին գիրքից մինչեւ նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ 5 կտակարանը մարդու Հովհաննեսյանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին, նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալեստյան մասին։ աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը Աստվածային հայտնություն է տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ Աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե Աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ 5 կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել 5 կտակարանից, որտեղ նոր կտակարանի 5-ը 5 կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում։ Նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է ինչը որ 5 կտակարան ասել է, այսօր որ իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։ ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բարերը փոխարված են Սուրբ գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երթում։ Հին կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում են կորընթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ Հին ուխտը փաստորեն այն վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս հին կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն, իսկ որտեղից է մարդը հին եւ նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ եւ հակասություն հարցի շուրջ մեկնիչայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։ Հին կտակարանը եւ նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց սա է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է՝ ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Այսինքն վրեժխնդրություն եւ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում եւ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետեւյալն է. մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս 5 կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում։ Եվ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաեւ հավատացյալին 5 կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձրացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասվում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, եւ մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել փրկչին եւ իր հայացքը հառում է սпасվող մեսիային Աստծո կողմից խոստացված փրկչին եւ որը ինչպես ասացինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է որ իրականանում է նոր կտակարանով նրա ծնունդով նոր ուխտով ինքնակարանը կարևոր է նաև մարդ-աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկանց հետ, մարդկության հետ ուխտ է կնքել։ Օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել եւ ես ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը ծիածանն էր, Աբ รา համի հետ Աստված ուխտ էր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ նոր ուխտի մասին, որը Երեմիա Մարգարեն արդեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակները գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ Մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ 5 տակարանը, օրինակ հрьяաների համար Աբ รา համի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատություններ եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հрья պիտի թլպատվեր, մեզ քրիստոնյաներից համար ուխտի նշանը նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը կյանքի ձև է, որը տվել է մեզ Աստված։ Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը, այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մարգարե, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է։ Այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդու Հայաստանում ապրելու համար։ Եվ Հովան Ոսկեբեյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որ เป զի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։ Այն ամենն, ինչ վկայված էր 5 կտակարանում, նախապատրաստություններ նորում իրականացվելիք հայտնության, որը կարելի է ասել ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ ամեն ինչ կատարված է։ Հին եւ նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնս տալիս է Օգոստինոս Երանելին ասելով. Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում, այնպես որ պետք չէ կտրվել հին եւ նոր կտակարանների ենթատեքստերից, աղավաղել ու հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից, եթե ոչ միայն նորից ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորրթին ու գախնախորրթին։ հին եւ նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է աստվածային հայտնությունը, Աստծո ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն մենք հաղորդակից լինելու աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա առաջինից դասերից։ Հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհը արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հերացումը Աստծոց եւ վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ տեսնել այդ ընթացքը մենք պետք է սկսենք 5 կտակարանից, որովհետև եթե մենք չսկսենք 5 կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ եւ Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ 5 կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, եւ արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք 5 կտակարանը, որովհետև 5 կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է Մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ Գիրքը։ Գրքի առաջին տողերից մինչև գրքի վերջին տողերը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 11-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորքյան հոգևոր ճեմարանի փոխտեսուչ Տեր Գաբրիել Քահանա Վարդանյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք